Jean-Jacques uh, eh, Kerrikiribor, Egunon. Elkar eh, enpresako kudeatzailea zirazu, zu, partez, zuen enpresak eh, egazkin gintzan lan egiten du, orduan badakigu egazkin gintza ere unkitua izan dela COVID-19 unekin, baina zoin heinetara ino unkitua izan da, zinez gaizki sistem ementu untan, zer da egiten duzun bilana iruila betagoetaz? Lana etxekidizugu hein bat, Chômage partiel erabili dizugu bai, sustut eben uh, lantegietan nun uh, fabrikazioan egiten dugun, eta geho bai dizugu beste euh, aktivitate bat uh, metrologia industrial eta hortane euh, langabezi egin dizugu amino Apaldu dena, menturaz, Jean-Jacques, da eh, galdea, ez duzue hainbeste galde izan, edo batez, behar da? Bai, hoi da, guk e, ekuatu delaik eh, martxun ordin baginan lan asko egiteko, eta ondoko bi hilabetetan e, jarriki dizugu, eta lan hoi e, bukatu dizugu eta bi, bi hilabeten muen, eta hor egia duk, e, oa ekainan e, ikusten jagu... Be lan mens dela eta gure klienta handienak ebe eh, ez dila arrapartitu. Ux uh, eh, izaten alda daso edo safran bezala. Eh, ez da produksionetan ehuneko ehunetan eta hor e, gaizduk eta arrapartitzia zinez luze-luze. Zuek langileak uh, kanpo eman dituzue bon batez, iduriz, ez dakit usaian hartzen dituzuen ere, uh, ambosatzen dituzuen eta ez duzu ambosatu, olako zeit gertatu da edo ez? Bo, guk aurten nahi ginen gue planuetan eh, be, itzigarriko dinamika hon batetan gutxan eh, urte uh, hatxarina. Nahi ginen be bizpahiu langile, ba me oro ekuatuk izan da. Me roai lehentarsuna da ez kampoatzi. Apre fosta nahi ginen sustut dugun langileak uh, eben etxeki. Goetako gue, gue gohor duk uh, lehentarsuna. langile? Horrokorki maulen uh, eh, baizugu hiugune, uh, maulen uh, eh, hoita bost, seigian baiunan eta ordizian eh, baditu eh, beste bulego tipi bat nun uh, hiu langile bada. Hmm. Frantziako gobernuak aste hartuntan uh, beraz laguntza bat emanen zuela gazkin gintzaren sektoreari amabost miliar euro banatuko zituela, uh, jadenik batez uh, eazuek unkituak zirezten laguntza horrekin eta zer, zer diozu laguntza horretaz aski da, ez aski, ongi, ez? Ba, Egia erraiteko hoi eh, galtua gaitzaduk eta zentanik eh, guehenin eh, oso tiki tiki dira. Bon, prefost Airbus en bus, bon, guk lantegi uh, tipienetak bait uh, gida. bon, nik uste jat uh, diruri hoi laguntuko dik sustut uh, bo enpresa handienak, eh? De, aipatzen dien jan uh, handelakoak, duk... Uh, Be adibidez, eh, heben eh, gue eh, luraldetan be lauak bezala, hor azkarki laguntuko dik, uste jat. Bon, gu uh, bigeren fasabaitetan, mentuz, la bon, laguntzen badu enpresa handi hoi, guke uh, bigeren eskietan uh, uste jat laguntzen ahaldira. Mena nuiz, konkretoki nuiz ikusiko dugu uh, konkretizazione hori, uh, ez dakiagu, uh, hor, zinez, zinez, ez uh, gaizduk... Uh, Geroari bus uh, zerbaiten erraiteko. Finitzeko, Jean-Jacques uh, Karikiri ama miliar uh, eh, egazkin gintzaren dako, edo aeronautikaren dako, uste dut sortzi zirela uh, turismoaren dako, frantziako gobernuak uh, izigarriko garantzia, importantzia emaiten dio uh, aeronautikari, uh, zendako? Ben, ba, ustez hor, kontabilitatean uh, istoia da, idik parte handi bat hartzen dut pib historikoki e, uh, hegazkin uh, egile hoik uh, badik aspaldi historikoki uh, frantzian uh, sortu dela e, dibidez eta Airbus. Eta pesatzenik uh, enpleguetane, hor sustuzko Oksitanean eta Akitanean, uh, pesatzenik uh, gutu gobea, erraiten di, hiu e, miletan enplegu badela aeronotiken inguian. Eta uste dat politikoki, uh, bon, gaisa importanta zela, eta behar zitan uh, segure hor kinu bat uh, eman, eta voilà, mais bon, record horrokorki PIB batetan, frantzian, uh, aeronautik egun, uh, ekonomietan eta industrian pesatzen dik bai. Hmm. Jean-Jacques euh, Karikiri borde, milesker gurekin izanik eta ondoko egunak arte. Bai, milesker zuri, izan usa.